для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе апошнія старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка лікапташок. Толькі ў ранку Ганна стала як бы прыходзіць у прытомнасць. Хоць і нібы праз туман, але стала бачыць і чуць навакольнае. Усё тут было незвычайна. И вокны великие, светлые, И пляц широкий за окнами, И выгляд болота зусім інший, як у куранях. И дом сам был таки великий, Со столькими дверыма и покоями, Что диву можно было даться. Посярод дома от ганка ішоў калідор, з якога ў адзін бок жаўцела дзвое дзвярэй, а ў другі трое. Двое дзвярэй, што налева, вялі ў два прасторныя пакоі, сярод якіх стаялі радамі чорнай з карычневымі бакамі столікі для вучняў. Стаялі на падстаўках чорнай з белаватымі языкамі ад крэйды дошкі. У адным з гэтых пакояў была шафа поўная кніг і сшыткаў. А ў другім на сцяне вісела карціна – з нейкімі зялёнымі і жоўтымі плямамі з блакітнымі вялюжынамі. Карціна гэта чамусьці называлася картаю і нібы паказвала зямлю нашу Беларусь. З другога боку былі яшчэ тры пакоі. У большых з якіх жыла паразка і яшчэ адна настаўніца Гліна Іванаўна, худая, качаравая, пасярод гэтых двух пакояў ціснулася вузенькая кухня з печчу. Ганна ледзь управілася з цёткай агапай, што прыбягала раней кожны ранак сюды выпаліць печы як дворы, калідоры пакоі сталі поўніцца дзіцячымі галасамі. Дзеці так шумелі, што Галіна Івановна некалькі раз выходзіла са свайго пакоя і крычала, каб сціхлі. Але сціхлі галасы надоўга, толькі тады, калі адзвінеў званок і настаўніцы са сшыткамі і кніжкамі зніклі ў класах. Так было ўвесь дзень. Дом то аціхаў, то поўніўся такім верам гоману і крыкаў, што здавалася, як шыбкі трымаюцца. Як каму аганне падабаўся гэты галас і гэтае кіпенне. Ён весяліў бадзёру ў яе. Калі пачыналіся заняткі з-за дзвярэй класаў чутны былі адно ціхія галасы каго-небудзь з малых ці голас настаўніцы, ёй хацелася крыкаў дзіцячых іх весялосці. Сярод гэтага незвычнага жыцця ганне больш не верылася, што вось і для яе пачынаецца інакше нязнанае добрае жыццё. Гэта вера свяцілася ў душы, калі за хвотай удзячнасцю да паразкі мыла пакой, калі ўпраўлялася на кухні, калі з дзецьмі выцірала столікі, прыбірала пасля заняткаў. Але ўсё ж радасці веру летні ўвесь час хмарыла трывожнасць. Ці мыла Ганна падлогу, ці поралася на кухні, ці чула, як ціхнуць галасы ў калідоры і на двары, трывожна паглядывала на пляц, прыслухоўвалася да кожнага кроку. Яна чакала прыбяжыць яухім. Ён прыбег на на трэці дзень. Пад вечар важкі рашучы ўваліўся ў парашчын пакой. Вам чаго пачула Ганна з кухні. Ганна, у вас спытаў Яўхім. Ганна пазнала гэта ён выведаў, знайшоў, не здзівілася, каб ён ды не знайшоў ды адступіўся так адразу. «А вы хто?» – запыталася Параска. «Чалавек я, мужик яе, каля не знаеце». «А, ну вось цяпер знаю», – Параска гаварыла спакойна аж дзіва. «Вы, мусіць, хочаце, каб яна вярнулася к вам?» Але не дала яму сказаць, заявіла непахісна. «Дык я магу перадаць, яна да вас не вернецца». «Верніца ценей это маё дело, абрэзаў ён яе. Ганна магла б не выходзіць, але ёй было няёмка туліцца ў схоўцы, даваць такі клопат адной парасцы, хавацца быццам за чужой спіною. Дзіўна, але ніякай трывогі, ніякага страху не было, калі ўвайшла ў парашчын пакой і паглядзела ў вочы яўхіма. «Чаго явіўся?» — сказала яму жалезным голасам. «Кватеру паглядзець захацелася!» Яўхім стаяў сярод пакоя, чырвоны ад ветру і злосці, у ботах, у падзёўцы з пугаю ў руцэ. На калёсах прыехаў, прайшло ў галаве Ганны. «Кватеру, жончыну паглядзець захацелася!» паўтарыў яўхім, выдзяляючы асабліва слова жончыну. Паглядзі, у яе голасе ва ўсёй паставе былі кплівасць і ганарыстасць. Бачу, багата жывеш. Непагана, адказала яна. Яўхім павёў вачыма па пакой, непрыхільна зіркнуў на паразку, важка пераступіў з нагі на нагу. Дык можа, пора ўжо кончыць ту камедію, сказаў раптам ён мякчэй згаворліва. Дык я уже кончыла, адказала Ганна. Ён прынізаў яе позіркам. Это ты цвёрда, насаўсім спытаў ён. Хопіць уже, паспытала шчасця. Ну глядзі, У яго голасе зноў пачулася пагроза, што б не пакаялася. Но ну, это уже мой страх, спакойна адказала Ганна, толькі не бойся, не пакаюся. Я покуль по-добраму, па Ён як раней гразіўся, а толькі чула Ганна, сам не ведаў, што рабіць далей, але не паказваў выгляду. А потым што? Прымусіце? Заступілася за Ганну паразка. Это ўжо наше дело, што? Яўхім люта зіркнуў на паразку. Вам бы барышня лепей не сунуць носа сюды. Вы, уламіліся ў мой пакой, ды яшчэ смееце абражаць мяне. Не пужайце, адказаў Яўхім, а толькі не раю лезці ў нашае дело. Ён зноў ужо цвёрда зірнуў на ганну, збірайся. Ага, зараз жа пабягу. Падажджы. Ганна хоць бы паварухнулася покуль не позна збірайся кажу кончана ўсё значыць позна не будзе ну глядзіш грозна сказаў ён хаця ўжо і сцелі затрымаўся чамусьці паведаміў а сцяпана бацька выгнаў не з'яўляўся яшчэ не по О паявяцца, канешне, у юравічах бачылі ўжо, сказаў Яўхім. Потым ён пастаяў, помаўчаў і раптам апаліў злосцю нянавісцю. Ну, глядзіш, Усё адно без мяне табе не жыць, знай. Ён стукнуў дзвярыма і важка затупаў у калідоры. хавалі мёртвых, біліся ў горы над імі, бедавалі пра любых сваіх, жаніліся, Людзі жалі, малацілі, снедалі, вячэралі, Да людзей ішлі нязвыклыя, нязведаныя перамены, якія павінны былі зрабіць усё такім, якім яно не было, ніколі. Людзі жылі як і 10 і 100 гадоў і жылі, як не жыў яшчэ ніхто ніколі. Даўняе новае, дробнае і вялікае. Усё было ў гэтым жыцці разам. Яно злівалася, перамешвалася, лілося адной верлівай, шырокай, няспыннай ракою. гарадах багата по-рознаму гаварылі пра ганіных учынак, пры яўхіма, по-рознаму, з трывогай з лараднасцю, гадалі, чым усё скончыцца. Гэтыя гаданні яшчэ пабольшылі, калі ў куранях пайшлі чуткі, што Яўхім хадзіў у глінішчы, гразіўся, што ганні без ягою ўсё адно не жыць, і што Ганна не толькі не збаялася, а насмяялася з яго. Сярод гаворак пра Ганну былі такія, што старыя казалі, не помнілі, каб у куранях калі-небудзь якая-небудзь жонка кідала чалавека, ды да яшчэ такога, як я ўхімна. адзін з гэтых дзён Васіль, які і радаваўся і трывожыўся за Ганну, выправіўся ў Юравічы. Нельга было так проста адступіцца ад нядаўняй несправядлівасці. Васіль не ўмеў адступацца, пакуль была хоць нейкая надзея, карцела Васілю паспрабаваць знайсці заступку ў апейкі. Ішоў ён у гэты сухі холодны дзень ужо спакайней і не з такой гарачай надзеі, сплятаючыся з неспакойнымі заваблівымі думкамі пра Ганну, таміла Васіля прачуванне, што і апейка наўрад ці заступіцца, паможа чым-небудзь. Але Васіль ішоў. І ён дайшоў, Ён дачакаўся, пакуль апейка аднекуль не вярнуўся ў кабінет і выгаварыў сваё набалелае як мог. Хоць гаварыў Васілі рвана гарачымі блытанымі словамі, апейка ківаў яму, бачыў Васіль, Ён разумее, шчыра спачувае. Але потым ужо Васіль расчаравана адчуў, што апейка зразумеў, чаго ён Васіль хоча, але не зразумеў, што Васілю баліць недарэмна, што з такой несправядлівасцю не можа ён мірыцца, што зямлю трэба вярнуць. Паслухаўшы зачліва і шчыра, апейка стаў угаворваць Васіля уступіць у калгас. Нібы згаварушыся з міканурам, ён пацешыў, Уступіш, будзе тваёй не толькі нікчэмная палоска, але ўся зямля. Самая лепшая зямля, якой адзін ты ніколі не меў бы. Васіль выйшаў з будынка, узняўся дарогай на гару, з той жа цвёрдасцю, што з ім абышліся несправядліва і што яшчэ горш справядлівасці няма ўжо адкуль чакаць. Раней у Васіля была хоць якая-небудзь надзея на апейку, А цяпер жа і такой няпэўнай не было ўжо ні на кого. Будзе, твоя уся самое лепшее сказал порадовал усихняя усихняя это не твоя и як не чужая соусим але не твоя ничья это так подумал василь Прыпыніўшыся на гары і гледзячы на дарогу перад сабой, на якой веліся першыя белыя мухі. І ён так пашкадаваў, што не сказаў гэтай простай, такой яснай развагі апейку, што яму раптам захацелася вярнуцца назад, дагаварыць. Васіль пайшоў дадому. Пайшоў невясёлы, але і не з такой балючай роспаччу, як мінулы раз, нібы прывыкаў да бяды. Быццам адчуваў ужо, што страчанага як не кідайся не вернеш, што з возу упала, то прапала. Трэба прымяркоўвацца да новага, стану. Можаш і на той зямлі, калі папапяцца добра, можа і дабіцца чаго-небудзь можна. Няхай не ўдосталь, але і стою перабіваючыся пражыць неяк можна неяк пражыць. А калі круто будзе, тою прыработкі, якія-небудзь падацца. І зарчала зноў у клопатнай маркоце неспакойная заваблівая памяць пра Ганну зноў нібы звала Ганна яго у недаступны свет. І зноў здавалася вось-вось Васіль разарве ўсё, што аблытала яго, прападзі яно пропадам і пойдзе адсюль, пойдзе вольны, пойдзе шчаслівы. Здавалася часам, нібы ён ужо вольны ідзе, вольны, не ў думках, а па праўдзе. Тады па цвёрдай камякаватай дарозе ногі неслі яго весялей, лягчэй і не чуў ужо холоднага ветру, што пранізваў зрэбныя штаны, што шыўся пад світу. І вочы нават цешылі гэтыя першыя нясмелыя сняжынкі, што мітусліва прыхарушывалі зямлю блізкай удалечы, у якой ён угадваў купы дрэваў ля глінішча ля таго сяла, дзе была Ганна. Зіма пачынаецца. Зіма як трэба подумаў Васіль. Калі ішоў полем па ўзгленішчы, выбраў з няроўна гарада стрэх і дахаў гонтавы верх школы, ледзь стрымаў сябе, каб не збочыць, не ведаў, як пасля ўсяго сустрэні Ганна, чуючы вялікую вінаватасць перад ёю. Васіль толькі ўсхвалявана, растрывожана глядзеў звод далек. Потым павольна няцвёрда пайшоў ад сяла. Нялёгка адольваў ён непаслухмянае жаданне, што спыняла, цягнула назад. Але ўжо за грэбляй каля куранёў апанавала іншая думка. Ён проста не мог глядзець на цагельню, на сваю паласу здзеклівую чарнату, якой падбельваў снег. Нават стаў і доўга пацямнелы, стаяў, нягледзячы туды і не маючы сілы скрануцца пайшоў тады, калі ззаду залешнікаў, стаў пад'язджаць хтосьці. той час, калі Васіль вяртаўся з мястэчка, апейка ў тым кабінеце, дзе гаварыў з Васілём, чытаў і перачытываў надрукаваную на машынцы паперу. Папера была знешне падобна на ўсе іншыя паперы, якія прыходзілі старшыні райвы канкома, але даўно ні адну паперу не чытаў, не вывучаў апейка з такім роздумам. На паперы было надрукавана рашэнне – якое дзяліла рэспубліку па тэмпах і тэрмінах калектывізацыі на некалькі зон. З гэтага рашэння раён быў уключаны ў зону, дзе калектывізацыю завяршыць поўнасцю трэба было ўжо не ў два ці тры гады, а за вясну можна лічыць за тры месяцы. Апейка чытаў, неспакойна хадзіў па пакоі і не мог адолець трывогі супярэчлівасці. Тое, што яму здавалася празмерным у некаторых выступленнях было ўжо рашэннем. Рашэнне ён павінен быў выконваць. Звыклы браць цяжар на свае плечы, адказваць за раён, за людзей, апейка з прыкрасцю адчуваў, што задача гэта проста не непасільная, што гэта, як ён не будзе старацца, ён не зробіць, бо зрабіць гэта немагчыма за такі час пры тых умовах, якія былі вядомы яму з бясконцых паездак. Але рашэнне ёсць рашэнне. Трэба было рабіць, рабіць, што магчыма і больш таго, і апейка хадзіў з краю ў край покоя і думаў думаў у З гэтага дня на змену імжы макрэчы прывалілі маразы. Скамянела гразь на дарогах, дзе цвярдзелі пацямнелыя балоты, скавала вясёлым лёдам канавы і копані. Васіль не памыліўся. Лесам, балотамі, палямі ішла зіма. У куранях стали белыми звонкими раніцы, шэрымі пякучымі ночы. У адзін з такіх звонкіх ранкаў Хоня пад'ехаў з вясёлую гаманою да хадойшчынай хаты. Шумліва, з галасам каціла з вуліцы праз грэблю да царквы, вясельная чарада, у якой на двух вазах сядзелі брыбраныя заружавелыя маладыя. Сядзелі Хоня і Хадоська. Хадоська глядзела стрымана, сур'ёзна, як лічыла яна, трэба было ў такі дзень. А Хоня ж рагатаў, галёкаў, здалёк было відаць, як... Довольны ён сваёй удачы, сваёй долей. сябры выслухали апошнія старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка лікапташук.